Ludovico la Decessa de Francio. Quio estas la plei fama e la Francai regioi? Sen dube, lui XIV, Ludovico la Tecvara, nomata regio Suno. Cion oniscias, exter Francio pri Ludovico la Decessa? Li estes la lasta Franca regio de la antiqua dinastio, cae estis cune cun sia etzino Marie Antoinette, murdita de la revoluciuloi dum la Franza Revoluzio. Citiu articolo aperas hodiau pro du cialoi. Unue, char la proxima vendredo, la decvara de julio, esas la Franza Nazia Festo Tago. Cai due, char antone longe, mi spectis bonegan document filmon pri la menciita regio en la Franza Internazia Televit Canalo TV5 Monde, Tovo Quin Mondo. La titolo Ludovico la Decessa, la Neconato de Versailo, quion la Franzoi festas la decquaran de Julio, la Sturmon a la Bastilo, France Bastille, la Acha Malibereo, in 1789 per tio comitsigis la Franza revolucio. Post la sturmo alla Bastilo, ec estis multae discutoi cae luctoi, char cio socia gruppo evidente defendis sien proprain interesoin. La quinan de octobro, 1789, manifestatio de revoluciuloi marchis alla regia castello in Versailles, Versailles, cio devigis la region, Ludovicon la dexesan, cun sia familio translocigi alla urba regia castello in Pariso. Poste, provante ec regi la chaoson cae anachion, cioi intertempe regis in tuta Francio, Ludovico e contactis sian regia in cusoin in tuta Europa. Ciam la premo ali cae lia familio ciam pli altigis li fine consentes plenumi ilian peton, fugi la radicala Pariso. Sed li estis captita cae retransportita al Pariso. Malvole li acceptis novan constitution ca in septembro 1791 Francio igis constitutia monarchio. Crom prescribi historia in factoin cae montri scenoin el filmoi pri li, la autoroi de la menciita document filmo conigis la opinioin de plurai interviuitai historiistoi, ciui ciui esprimis la samen opinioin pri la regio, tre favorai a li. La generala ideoi ciuin la Franzoi havas pri li estas, li estis tro timida, havis malfortan volon acceptis la malbonaen et malitzaen consiloin de siae consilistoi, resume, ne haves la caracteron cae capablon, cae et ne intereson esti regio. Crome li mal danci, cae tro shatis mangi, cae ne zorgis pri sia aspecto. Eble lia timidezzo estas explicabla per la jenae factoi. Ludovico silentema, grumblema, ne a parte bella cae charma, sentis sin ne amata princo, cae opinies che la ge patroi apreses la pli agian ca la pli junain in fratoin pli olin. Tiam la agia frato mortis dum 1761, Ludovico igis aspiranto pri posta regezzo, cae la ge patroi laudire ne aparte gioes pritio. Facto estas, che tre frue, i la agio de dudec jaroi, Ludovico igis regio, in 1774, nur char cae lia patro cae lia pli agia frato iam esis mortinta, til che necessis che li estu la postiulo de sia avo, regio Ludovico la decvina li eses preparita neniel por tio posteno. En la document filmo, la intervjuitae historiistoi emfases quelcaen positivan factoen pri li. Malgrau sia totala manco desperto, li provis reformi cae modernisi la regnon, kiu estis bankrota. Tamen, liai ministroi cae ne nenur ne helpis, sed ec mal helpis. Li shatis technicae novajoin ca interesigis exemple pri ciu tipae malcovroi in aliai landoi. Li montrigis diligenta, intelligenta ca obstina lernanto. Li afama ca belega et zino Marie Antoinette perfidis lin, sed li restis fidela al sci. Li estis shatata de multai franzoi, cae post la comenzo de la revolucio li tutte favores la sociaen, politicaen ca economiaen reformoen de la revolucio. Tamen, Ciam la quaran de junio 1789 mortis lia plei agia filo, li funebris, havis emozian crison, cae shaine ne interesigis pri regado. Sed cial cae ciel li estis mortigita? la decan de Augusto 1792, la revoluciuloi sturmis la regian palacion in Pariso cae malliberigis la region. La revoluzia estro Maximilien de Robespierre opinis che la existo de la regio estus dangero por la daura successo de la revoluzio. Timante contra revoluzion, cae comprenante che multae Franzoi daure sentis loialetson alla regio, li decidis forigi Ludovicon. Por shainigi lau legetson, processo antau la nazia convenzio iugis la region. Robespierre tie sam tempe esis accusisto ca iugisto. Cun appenaua plimulto Fine la deputitoi voce donis favore al verdicto pri mortigo de Ludovico. La dudec unuan de januaro 1793 Ludovico estis sen capigita sur la Parisa plazo Place de la Concorde.